Dobar dan, dobro jutro, dobro večer i dobrodošli u Pozes, novi, novi imidž našeg podcasta. Dugo je trajao onaj prvi, da. E, uglavnom, danas imamo nekoliko tema koje bi trebali pokriti, kao i obično dvije manje. Jedna veća će se nekako naći u sredini, pa krenimo na posao. Ok, prva tema, kako i priliči je ujedno i prva prvo pozicionirana država na svim kladionicama, to će naravno ove godine e, sa velikom dikom biti Italija, koja se sa popriličnom prednošću može ovako zamijetiti na svim kladionicama, dakle Suda je na prvom mjestu i Francesco Gabani i Occidentali Skarma. sada jako puno ljudi se zapravo povodi za tim kladionicama, koliko je barem meni postalo jasno da zapravo te kladionice onda počinju određivati na to, određivati, utjecati na to kako ljudi gledaju na tu pjesmu. Ovo nisu argumenti, mislim, ovo je jednostavno nekako moje viđenje toga svega, samo da znate, ali ako se ne slažete, svakako vas potičem da komentirate dolje, jer stvarno me zanima e, na temelju čega e, te kladionice ekstrahiraju te koeficijente, jer moje mišljenje je da e, prvenstveno to su uh, e, ovi dakle pregledi na youtube i to su slušanja na Spotify-u. Što je dosta ovako nezgodno za neke države u kojima tog spotify nema, a recimo Spotify je bio jedan od glavnih faktora po kojem se, tako reći, određivao Ehm, favorit na Melodi festivale ove godine, to je bila Viktorija koja je imala masu e, slušanja u jednom danu ili tjednu ili mjesecu, nisam siguran točno kako je to izgledalo na kraju, na Spotify-u ali eto, završila je tu di je. Ne nužno zbog, e, zbog međunarodnih žirija, jer tu je presudilo to tako za, za Robina. Međutim, e, u Švedskoj s njihovom publikom je pobjedio Nano, ako se ja dobro sjećam a dobro se dosta sjećam Melodi festival, na teško ga mi je izbaciti iz glave. tako da e, Italija svoje koeficijente, tako reći, izvlači sa youtube na kojem, e, mislim da onaj originalni spot, evo iskreno ne znam sad više, sad ću provjeriti, zadnji put kad sam čuo ima negdje oko 45 milijuna pregleda na onom originalnom nepromijenjenom, odnosno neprilagođenom videu i cijeloj pjesmi za Eurosong. 45 uh, milijuna, ispričavam se, ovo je 75 milijuna i 733 tisuće, dakle gotovo 76 milijuna. I sada je moje pitanje uh, svijetu, u pozdravu svijetu, um, koliko od tih 75,7 milijuna dolazi iz Italije? Jer u početku je to bilo tako da od onih 40 milijuna, kad sam ja prvi počuo za tu statistiku, um, bila većina, velika većina, mislim da gotovo 90%, ja se ispričavam ako se varam, ne mogu to nikako provjeriti jer nisam vlasnik kanala, ali velika većina je došla iz Italije jer Sanremo je ipak jedan poveći, da to tako lijepo kažemo i, i zapravo to je eufemizam kad to tako kažem festival u Italiji koje zapravo već kada je on pobjedio što se zapravo vidi u njegovoj izvedbi uživo već cijela je publika zapravo znala pjevati njegovu pjesmu tako da pobjednik Sanrema nije baš nešto ovako u prolazu što se vidi i ode, nego to je pjesma koja ostaje s njima i koja je očito postala hit. Ne samo tu, nego i u cijeloj Europi, što je suditi ako je suditi prema svim tim ljestvicama koje su se pojavile okolo naokolo. No dobro, neću sada previše o tome. Recite što vi mislite, napišite u komentarima. Mene iskreno jako zanima što će ljudi reći. Ja mislim da se ta Italija malo previše podigla i mislim da bi mogla neslavno pa ne bi baš rekao srušiti se na dno s desne strane ljestvice, ali mislim da ništa na Eurosongu nije sigurno. Ako, je, ako, ako išta znamo, to znamo. Tako da vidjet ćemo kako će to izgledati u, u velikoj završnici. A da, ne znam, ne znam, evo. <laughs> Ali nitko ne zna, tako da me tješi to što mogu reći ne znam bez da me iko osuđuje. Um, Sljedeća je glavna tema koja možda neće zapravo zauzeti toliko vremena, ali bitno je ovako istaknuti nekoliko stvari vezanih uz e, sudjelovanje Rusije na ovogodišnjem Eurosongu. Ja sam se u prvotnom, e, dakle u prošloj epizodi, onako poslije koje je prošlo dosta vremena, što ćemo odužiti nekim drugim obvezama, ispitima i učenju i tako dalje. Rusija je poslala pjesmu uh, Flame is Burning, ako se ja dobro sjećam samog imena, ili The Flame, mislim da je bez The, samo The Flame is Burning. I uh, da, pjesmu je pjevala Julija Samojlova i ne znam koliko ljudima poznato, onima kojima nije, dakle, Ukrajina je zabranila Juliji ulazak u njihovu državu iz razloga što je ona nastupala na Krimu nakon što je Rusija prisvojila taj dio Ukrajine sebi. I jednostavno zakon je takav u Ukrajini da oni zabranjuju da se u njihovu državu uđe ako je netko dakle na javnom nastupu valjda nisam siguran nisam upućen točno u njihov zakon nisam baš sad ni htio ulaziti previše u to ali mislim generalne stvari su jasne i sada je samo pitanje toga um, to zapravo i nije pitanje to je opće poznata stvar rusi su znali da, da je zakon takav oni su znali da je ona izvodila nešto, mislim pjevala je što, što je drugo mogla raditi tamo gdje je bila. I zapravo iskreno se ne bih čudio da su upravo oni koji su htjeli jer, ja vjerujem da je uh, Julija Samojlova unutar zadnjih godinu dana nastupala na Krimu i ja se uopće ne bih čudio da ju je netko od odgovornih sa tog kanala poslao upravo tamo da pjeva i da se upravo nakon toga oni mogu povući na to da je ta sirota djevojka koja je u kolicima zapravo odbijena e, na, na bazi nekog zakona koji je tu postavljen s razlogom ali jel, Rusi su htjeli to iskoristiti u svoju, u svoju korist ja barem tako na to gledam. Evo, iskreno, ja, ja ne, ne želim uopće skrivati to. Ja ne, nekako ne volim te, te taktike koje uh, uz taj Celebrate Diversity na koji se zapravo sad cijeli svijet povlači i pojavljuju se peticije da bi se dozvolilo Juliji da uđe u <laughs> Ukrajinu što to se neće promijeniti uh, Ukrajinci su, nisam točno siguran tko mislim da je njihov uh, neki mislim da je neki od ministara, da, uh, <laughs> premijer, prime minister, e, je nekoliko puta tražio Ruse da pošalju novog kandidata, nekog ko nije prekršio ukrajinske zakone, ali to se neće desiti, jer mislim, ja vidio sam da je, mislim, između ostalog i Rusi su, e, Rusi su dobili ponudu od Europske radi difusne unije da Julija nastupa preko satelita, što se zapravo krši sa pravilima natjecanja, jer onaj tko pjeva pjesmu mora biti na pozornici u gradu u kojem se Eurosong održava, logično. Ali, eto, i Rusi su odbili tu ponudu, navodeći da je pod navodnicima čudna. što god to njima značilo, ja bi to obi prihvatio jer to bi značilo da zapravo imaju priliku istaknuti se i više. Ako im nije bila dovoljna ta sirota djevojka u kolicima koja pjeva tu lijepu pjesmu, prekrasnu baladu zapravo sa tim, sa tim svojim glasom, evo, ne znam. Ali eto, oni su to odbili. Ja vidjet ćemo sada kako će se situacija dalje razvijati. Ja ne mogu sad ništa reći sa sigurnošću. Ja, moje mišljenje je da ja sam već isključio uopće Rusiju, uopće ne razmišljam više o Rusiji kao nekome tko se natječe ove godine na Eurosongu, barem ne s tom pjesmom. A činjenično stanje je takvo da Rusija je zapravo plat, tako reći, platila sudjelovanje. Tako da čak i ako ne pošalju pjesmu u Kijev, oni će imati pravo glasanja. I sada, uh, bit će vrlo zanimljivo vidjeti taj trenutak kada će se iz Ukrajine pozvati Moskva da im daju glasove svojih živija i što će se izreći u tom trenutku. Vjerujem da će to biti vrhunac te subote. E, može, može, ne znam šta se desiti, može e, Talijan oduševiti cijelu Europu, može se e, Ukrajincima pokidati onaj sat neki na njihovim prsima, ne znam šta sve, ne, ne pada mi sad niko drugi, može Manelu Navaru pas gitara i on može pas na pod, ne znam, nije bitno uopće, samo bit će taj trenutak, um, bit će taj trenutak kada Rusi se jave iz Moskve i nešto jako lijepo kažu u Ukrajini. Ne sumnjam da će to biti tako uopće. Ako bude, evo ne znam, reći ću da sam neugodno iznenađen jer sam se veselio u tom trenutku cijelo večer. Ali dobro. Isto tako e, treba reći da nisam jedini u ovim svojim jel, maštarijama o, o tome zašto je, zašto je ovako kako je. E, na ovom partiju u Rigi koji se održao prije nekoliko dana e, Ruslana je bila gost i naravno da novinari nisu propustili priliku da ju pitaju što misli o tome da je Rusija, da je Rusiji zabranjen pristup, ajmo tako reći Ukrajini i zapravo da je ruska delegacija jedina koja nije rezervirala hotele, a što su sve delegacije već do sada napravile. I ona je rekla, dakle, zapravo više manje istu stvar kao i ja, da je zakon zakon i tu se nema šta pričat. Uh, međunarodno pravo nije baš neka stvar oko koje se treba šaliti, bio tu Eurosong ili ne, jednostavno ne znam ako je neko nekog, dobro, neću sad previše karikirat, ali tako je kako je. Ako se vi ne slažete, slobodno napišite dole. Volio bi vidjeti razne strane ovih argumenata, jer vidim da ljudi zapravo zdušno žele da Julija dođe na Eurosong, ali nekako bojim se. Neću reći da mislim da je ona uključena u cijelu priču, više, više se bojim da je tako neko uključen u cijelu tu priču. Jer iz prve sam mislio da je to zapravo okrutno prema njoj, da se s njom rukuje kao nekakvom marionetom u toj cijeloj priči, ali nekako sad u posljednje vrijeme više ne mogu uopće šta se dešava s tom Rusijom i ne, nekako meni ne zanima, zato, sam, zato i kažem da sam isključio i cijele uopće priče i rekao idemo, idemo dalje, Rusija adio, <laughs> idemo, idemo na sljedeću temu ovoga. Jedna od njih je da sam zaboravio spomenuti da imamo sve pjesme. Dakle, e, prošla je malo veća pauza od 18.3. da pa će već 11 dana iza nas od kad imamo sve pjesme. E, YouTube se počinje puniti tako reći sa e, listama top 30, top, bože, top 30, top 43, ko se crta 42, ovoga, i dalje oni bacaju 43, ali Rusija, da. Hm uglavnom e, i dalje se, mislio, mislim da je većinom, bacio sam pogled na ove koji su napravili kompilaciju svih videa, jer nemam ja vremena gledati sve te videe, samo onako pogledam onaj jedan, onaj koji napravi kompilaciju od 500, ne znam di ih nađe sve, ne znam kako mu se da gledat 500 top 40 trojki i samo nađe sve vrhove i onak, ok, cool, Italija na vrhu, sve jasno. Um, mislim da se Belgija, Azerbajdžan i Francuska tu negdje kreću oko drugog mjesta, ne mogu baš sa sigurnošću reći, ali tu, tu to je tako tu negdje. ali u, s obzirom na to da od kad imamo sve pjesme pošale su se pojavljivati i nekakve alternacije na temu, tako je Gruzija malo promijenila svoju pjesmu, iskreno nisam je baš pozorno slušao prvi put pa da mogu reći što se točno promijenilo u novoj verziji, ali malo bolje, moram reći da malo bolje zvuči. Vjerojatno ona prvotna snimka nije baš bila nešto pretjerano kvalitetna ili ne znam, ali evo moram priznati da mi se ova druga malo više sviđa. Možda zato što je izvela uživo na nekakvoj pozornici na kojoj nije bilo prilike da se u pozadini ispisuju sve one slike i oni članci u novinama i da, da nešto da odvuče pažnju zapravo od nje, jer ona stvarno ima glas, ali eto, tako, zna se naš način da se nekakav nastup zezne na... Da. Kako ne bi trebao, da najmanje kažem ovako. E, sljedeća stvar koju sam htio reći je da se prošli tjedan, ovaj tjedan, prošli, vikend, vikend je bio, da. održala se jedna emisija, održala se pod navodnicima, dakle bila je na njemačkoj televiziji emisija uh, Schlager Countdown, Das Große Premierenfest, Fest, Eh, da se vidi ko ima najbolju pjesmu iz 2017. I mm, mislim, ne od svih pjesama, samo su se dvije takmičile, da to tako kažemo. To su bili Nathan Trent sa Running on Air i Levina sa uh, <laughs> Perfect Life. Da. E, I naravno, s obzirom da je bila na domaćem terenu, logično je da su Njemci glasali za nju. iako je to bio lip sync, bang, battle, ona je imala, ne znam šta je ona imala, ona je imala neke forice, nešto je padalo oko nje ili, imala, ili nešto prštalo u zrak, više ne znam, imala je ove, kak se zovu, no, <laughs> vatromet, jel? <laughs> a Nathanu je padalo, ne, nekakve šljokice su mu padale s plafona, pa je pre, preurezivo se sa ovim sa spotom i tako dalje. E, mislim, poanta je toga bila, mislim, više da se pjesma predstavi u Njemačkoj nego da on pobjedi, jer bilo bi malo neobično da on dođe u Njemačku i da pobjedi Njemicu. Mislim da bi to ostvarilo stvarno lož, ostavilo stvarno loš dojam oko toga što Njemci misle o svojoj pjesmi. A, to je onako prvenstveno, tako da e, mislim da su kladionice iz toga zapravo izvukle nekakvu priču da je Njemačka Eh, iznad Austrije, jesam li u pravu, sad čisto da nisam, naravno da jesam. Evo, Njemačka je doslovno na 34. mjestu, Austrija na 35. Što nema nikakve veze s vezom, tim više što je, ne znam, Gruzija na 26. mjestu. Evo, to, to skače kako im se sprdne, ja bar imam takav osjećaj. Ne znam, i dalje, evo, iskreno, iskreno čekam te komentare, ja stvarno, stvarno me zanima, jer evo, ja, ja sam like po tom pitanju, po pitanju tih kladionica, jer kad je u pitanju pjesma, jedna je stvar kad vi imate sportske ekipe koje znate kako igraju, znate kako će se postaviti na terenu, e, znate njihovu povijest, znate ovu povijest ovih drugih, znate kako će koji igrati, možda znate da je neko na dopingu, ko zna, e, pa znate i predvidjeti kakav će rezultat biti. Ovdje, ovdje ni sam vrag ne zna šta će se desiti dok ne dođe do, do proba u, u Kijevu i do, do toga kako će zapravo to sve izgledati na pozornici ja ne mogu ništa reći o tome što, što ja vidim u ovih top 10 jer meni su, meni su od ovih top, u top 10 na kladionicama ja bi možda osobno poslušao tri pjesme. Evo vidim i Portugal je na petom mjestu. Uh, o kojem sam nešto prozborio u prvom podcastu, ako se dobro sjećam. Uh, to je jako lijepa pjesma, ali eto, da, mislim da je, da je stvar s Portugalom ili ga voliš ili ga mrziš. ja sam negdje između jer on ima stvarno prekrasan glas, ali pjesma za Eurosong, ne znam. Mislim, bilo bi jako lijepo da ostvare odličan plasman nakon što se vrate, nakon, nakon pauze što su se vratili, ali vidjet ćemo. Uh, sve u svemu, eh, nadam se hrpi komentara, ne, ne zato što ih tražim, nego stvarno me zanima feedback, eh, ako ništa drugo, pa pišite i veselim se sljedećem podcastu, probat ćemo nešto iskombinirati da vas malo više zaintrigiramo, da... <laughs> da i vi sudjelujete, ne samo u vidu komentiranja i podučavanja mene, nego i da se malo zavajemo u cijeloj toj priči. Ja sam Leon i hvala što ste nas slušali i čujemo se uskoro. Pozdrav!